Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, teslimin kathira. Mi smo, braćo, bili počeli govoriti, znači, o pogla, poglavljima koja dolazi poslije poglavlja o ibadetima, ali tako? Poslije poglavlja o džihadu i tako dalje, hađu džihadu, govorili smo o trgovini, šartovima trgovine, je tako, o neispravnim, zabranjenim e, trgovačkim ugovorima i tako dalje. I koliko se ja sjećam, zadnji put smo govorili o propisima unaprednog plaćanja, jel tako? Pa smo rekli da je to onaj izuzeto, izuzetak da je dozvoljeno znači unaprijed platiti za pod određenim uslovima, je tako? I te usle smo nabrajali, o tome smo opširno prošli put govorili. Poslije ovoga dolazi poglavlja o pozajemnici, poglavlje o e, rehnu, znači rehn je ovdje kao zalog, je tako? Ja se sjećam da smo to već prije govorili ali umeđu vremenu, znači, ja sam promijenio mišljenje pa sam uzeo drugu knjigu koju je drugačije raspoređena. Znači, i ova knjiga od e, šeha Saliha Feuzana je malo opširnija od one koje smo radili. Ono je tamo, znači, u toj knjizi je od grupe autora, znači, zaista sasvim, sasvim sažito. Pa sam vidio da ne smeta da ponovimo večeras za Allahovu pomoć. Allah najbolje zna. Znači, poglavlje o pozajemljivanju, to nismo govorili i o znači e, zalog o zalogu ako uspijemo i to brzo završimo možemo govoriti i o poglavlju o garan, garanciji i garantovanju misli se garanciji i garantovanju u čem u trgovini jel tako i pozajmnicama u žiran znači žiran jest e to je garancija dobro pa ovako, znači poglavlje o pozajmicama. Kard u arapskom jeziku znači isto što i kata, a to je odsjecanje ili odrezivanje, je tako? Zato što onaj ko daje pozajmicu odvaja od svog imetka, kao da osjeca od svog imetka i daje ga onome ko pozajmljuje, je tako? U šerijatu to je izdvajanje ili davanje imetka davanje određene svote ili imetka, bilo kojeg, drugome da se sa njim služi, da ga upotrijebi, a da nakon izvjesnog roka vrati, znači, e, da vrati drugu imovinu za, za to. Znači, pozajemnica je šta? Davanje imovine nekome drugom na određeni rok da ju potrijebi, a onda da poslije izvjesnog vremena vrati onoliko koliko je pozajmio, je tako? Tako ćemo mi reći u našem jeziku, obzirom da ovdje, kad kažemo o Jorudu Bedelehu, da vrati ono što je zamjena za to, za to može ispast da vrati nešto drugo. A u stvari u pozajemnici uvijek vraća ono što je pozajmio, u stvari tu vrstu imovine. Tu vrstu imovine. Ova pozajemnica je, e, znači, od e, poslova koji nisu poslovi investiranja, je li tako? Ili biznisa i zarade. Pozajmica ili davanje na zajam je prije svega dobročin, dobročinstvo. Dobročinstvo. I to ljudi mnogi ne mogu da, da razumi. Je li tako? Zbog toga što su odrasli u, u svijetu, je li tako, kamate, profita i tako dalje, ne mogu da shvate da je jednostavno pozajemnica šta? Čin dobroči, dobročinstva, a cilj pozajemljivanja nekome nije profit i zarada. Nije profit i zarada. Resul sallallahu alaihi ve sellem eh, je podsticao, znači, i obećavao, govorio o nagradama za onoga ko pozajemljuje ljudima, i metak da se koriste zato što u suštini po zemlji je uvijek ko onaj koji je po zemlji je za sebe onaj koji je u nu, nuždi i potrebi onaj koji je u nuždi i potrebi zato je da pozajemniš nekome znači da mu na taj način pomogneš to je mustahab je tako poželjno i pohvalno djelo i to je dobročinstva kao što je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadithu ma min muslimin e, yaqridu uh, muslimen qardan marratayn illa kana ke sadaqatan ke sadaqatin marra nema jednog muslimana da pozajmi drugom muslimanu dva puta a da mu jednom neće biti kao sada sadak znači pozajmi jednom pa mu pozajmi dru, drugi put jedno od to dva puta je kao sada kao sadaka kao da mu je da dao, znači poklonio. Ne. ne znači, e, ovdje da dadnemo dug dva puta, znači pozajmimo jednom pa drugi put. Ne može se prevedamo odgodi. Ne, ne upućuje na to. Ima, znači, ima tu onaj ko olakša tako i ajet upućuje na to. Ben kane du usratin, fenediratun ila mejsera, ako je u tegobi, onda se odgađa dok ne bude u situaciji da vrati. Je tako? Ako je osra u tegobi, znači odgađa se do mejsera, do olakšice neke dok ne bude u situaciji da vrati. Čak učenjaci kažu, znači da je pozajemnica bolja od sadake. Zato što na pozajemnicu se u stvari usuđuje samo onaj koji je u velikoj potrebi. Isto tako u sahih hadithu, poznatom hadithu, ili tako dužem hadithu, men nefese an muslim kurbeten min kurabi dunja, nefese Allahu anhu kurbeten min kurabi jeumil qiyame. Ili tako, ko otkloni neku tegobu muslimanu na dunjaluku, Allah subhanahu wa ta'ala će od njega otkloniti tegobu na sudnjem danu. Allah će od njega otkloniti tegobu na sudnjem danu. Svakako, čovjek kad je u potrebi, ako mu neko mu pozajmi, jel tako, dadne mu, znači, nekakav izlaz i to je sigurno otklanjanje neke, neke tekovi. Tako da je ta pozajmica uvijek, znači, dobročin, dobročinjstvo. Postavlja se pitanje pozajmiti nekome je poželjno, mustehab. A kakav je hukm, je tako, da ti pozajmiš od nekog? Je tako? Onaj ko pozajmlje i daje, svakako da je poželjno i da pomaže ljudima i da je dobročinitelj, je tako? Ali šta je s onim koji pozajmlje je? A? Šta vi mislite? A? Dozvoljeno. Znači, nije mekruh, nije nepoželjno, nije znači nešto odvratno. Zašto sam vas pitao? Zato što je danas postalo, znači, ako zatražiš od nekoga zajem, već si optu, optužen, gotovo. A pa tako, odmah si izgubio obraz. A to nije, nije propisto, nije, ne, nije znači, onaj, nepoželjno i nije mekruh pozajmiti ako si u potrebi, je li tako? Sasvim normalno. E, sasvim normalno, je li tako? A to su druge stvari. Sad govorit ćemo, na kraju ćemo kao napomenu poslije propisa oko toga spomenuti zašto je došlo do ove situacije sad o kojoj mi govorimo. Zašto je došlo do toga da ako dođeš da pozajmiš od nekoga da si već optužen? Zbog ponašanja, ali tako, zbog pojava. Allahum stajan. Halal te vraći, samo kratko da se javim. Assalamu alaikum na dersu sam, reci mi. A, obiđi, obiđi tamo na stražni ulaz. Prođi pravo pored objekta i onaj druge strane imaju vrata. Izaći, evo, brate, se nama neko. E, eh, on je iskoristio priliku. <clears throat> znači dokaz za to je da je Resul sallallahu alejhi ve sellem pozemljivao, je l' tako? A ne bi Resul sallallahu alejhi ve sellem nikad uradio nešto što je pokuđeno, je l' tako? I nepotrebno i tako dalje. Dobro, e sad govorimo samo o samom pozemljivanju. Što se tiče duga da bi ili pozajmice, govorit ćemo pozajmice, da bi pozajmica bila, znači, ispravna, mora biti onaj ko pozajmljuje da mu je dozvoljeno i da mu je džaiz da čini dobročinstvo. Razumijete li? Znači onaj koji daje imetak. Ne, ne. Da mu bude dozvoljeno da taj imetak ovaj. nećemo reći ovdje da raspolaže s njim. Dozvoljeno mi je da raspolaže sa njim, ali mu nije nekad dozvoljeno da taj imetak čini sa njim dobročinstvo. Nije. Nego, na primjer, čovjek koji je, e, recimo, e, određen da nadgleda vakufe. On raspolaže vakufom i dozvoljeno mi raspolagati, i prodati, i kupiti, i zamijeniti. Sve mu je dozvoljeno, tako. Što se tiče vakufa, nadgleda ga kao svoju imovinu. Ili čovjek koji nadgleda i metak je tima. Jel tako? Međutim, može li taj metak dijeliti on, kao sadako? Ne može. Znači, ne može činiti dobročinstvo sa tim imetkom. E, na to se odnosi. Da bi dug, odnosno, nećemo govoriti dug, nego pozajemnica, da bi bila ispravna, onaj ko daje pozajemnicu mora biti od onih kojima je dozvoljeno da čine dobroči, dobročinstvo sa tim imetkom. Da čine dobročinstvo sa tim imetkom. I ovo je vrlo važno, je li tako? Jest, radi, trguje i tako dalje. Znači, ima dosta situacija ima dosta situacija. Danas je onaj, ja se bojim znači da često zapadamo i pravimo ovakve greške. Da raspolažemo sa nekim imetkom koji je kod nas nije naš. Imamo pravo da sa njim raspolažemo, ali ne imamo pravo da sa njim činimo dobročinjstvo. I da se često događa da mi baš tako posjegnemo, ha, dobra pilka da nekome pomognemo, a u stvari nemamo pravo odatle, nego iz svoje kese. Aha i svoje kese. Yes. Ono, lijepo mu se učini, znači, kao vidi kako sam ja dobročinitelj, u stvari iz tuđe kese, je tako? Ne ide, iz tuđe leđa. Razumijete? Da Allah subhanahu wa ta'ala pomogne. Ovo je bitan detalj i najvažniji detalj ovdje od svih ovih uslova. Drugi isto tako, onaj, uh, da se poznaje, znači, da bude određena količina tog imetka koji se daje. To je normalno, je tako? Zašto? Zato što ako ne poznaje količinu, ne zna, ne zna se koliko, je tako, treba vratiti. Isto tako da bude onaj poznata roba, makar opi, opisno, znači da bude poznata roba, makar opisno, da bi se znalo tačno količinski i opisno šta on treba da vrati. Da vrati. Šta on treba da vrati. Dobro. Znači ta pozajemica kad je preuzme onaj ko pozajemlje ona postaje dug jel tako, koji je njegova oba obaveza. To postaje dug koji je njegova obaveza. I kad istekne rok, dogovoreni rok, jel tako, on mora taj dug da vra da vrati. Taj dug da vrati. Dobro. A to je znači jedan od osnovnih uslova da bi pozajemnica ili pozajemljivanje bilo ispravno. E sad govorimo o stvarima koje su zabranjene prilikom davanja duga. Prva i najvažnija i najkrupnija stvar koja se događa prilikom davanja duga jeste šta? Uslovljavanje da vrati više. Je tako? Uslovljavanje da vrati više. E to je haram. I to od najvećih harama. Je tako? To je kamata. Aleikum selam to je znači jedan od najvećih harama, a to je kamata. Šta? Da se uslovi prilikom pozajemljivanja i davanje pozajemci da se uslovi da vrati ono što je pozajmio i vi i više. Učenjaci su se složili znači da je to haram i da je to kamata. Ono što danas rade banke je kamata, znači očita kamata bez obzira kako to oni nazi, nazivaju kako god to zvali, znači oni uvijek daju šta po zemlju ljudima, uslovljavaju u ugovorima šta da vrati više. Na bilo koji način, kako god formulisali ugovor i pod bilo kojim plaštom, ako je u njemu uslovljeno da treba da vrati više, to je kamata. I ne samo to, ne samo to. Onaj, papirologiju, znači to vidi. To ako ti je znači poznata tarifa tih usluga i naplaćuje ti po toj tarif, je tako, usluge, znači bez obzira da li je bio dug ili ti davali dug ili ti kod njih odlago para ili bilo šta radio sa njima i uvijek je poznata ta tarifa tih usluga, to je drugo. Znači to Allah najbolje zna ne ulazi, ne ulazi u ovo. Međutim, znači, bilo kakav, kad se radi baš o pozajemljivanju, bilo kakvo uslovljavanje da vrati više, to je kamata. Jer je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, tako prenosi se da je rekao, kullu qardin džerra nef'an fehuva riba. Svaki zaka pozajemnica iz koje proiziđe ili svaka pozajemnica koja za sobom povlači korist je kamata svaka pozajmica koja za sobom povlači korist je, ka, je kamata. Ili svaka pozajmica koja doprinese, doprinosi, je tako? Ili donosi korist. Hajde, tako ćemo prevesti. Svaka pozajmica koja donosi korist, to je kamata. Znači, ta korist je ka... Bilo koje vrste. Jest, bilo koje vrste. Čak im ide, da, znači, u hadithima još detaljnije, znači, objašnjeno. Od Enesa radi Allah da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem Iza akrada ahadukum kardan fa uhdije ilaihi Ev hamelahu ala dabe fa la jerkebuha wa la jakbaluhu illa an jekune džera bejnehu wa bejnehu qable dhalik Bilježi ga Ibn Mađe i drugi kaže Kad neko od vas nekome pozajmi a poslije toga mu ovaj pokloni poklon ili ga znači e, želi da preveze na svojoj jahalici neka je nejaše i neku ne uzima od njega poklon zato što e, osim kaže neka nejaše tu njegovu onaj prevozno sredstvo jahalicu niti da uzima od njega poklon osim ako je to bio običaj između njih prije pozemljivanja ako se oni poznaju, pa i on i prije koristio njegovu jahalicu, i prije su razmjenjivali one poklone između sebe, pa sad je on njemu pozajmio, ne smeta. Međutim, nije prije toga između njih bilo. On mu pozajmio, ovaj sad dolazi sa poklonom, ili mu nudi, znači, da koristi njegovu jahalicu, kaže Resul sallallahu alaihi sallam, šta? Da to ne koristi, da to ne koristi. Isto tako, pa ono, Jel ovo u toku duha? Znači, u toku, u toku dugovanja. U toku, ja, dok mi još nije vratio. Ne, ne, ne, kad se završi, kad mu vratio, gotovo. Pa tu doćemo do toga. Doćemo do... Ovo je sad situacija, znači pozajmio sam ti, još nije isto kao rok da mi vratiš, e, u tom periodu. U tom periodu. Šta god ovaj ponudi, ako to nije bio prije običaj, znači, neka niko to ne uzi ne uzima. Znači, bilo da je materijalna, znači direktna, onaj, da je metak neki ili neka korist. Je li tako? Jer ne, ne mora biti i metak. Ne, evo recimo baš ovo da, da te poveze. Auto, je li tako? Nekome si mhm. pozajmio, je li tako? Da ti popravi Nekom, auto. Ili da ti popravi. Ili nekome si pozajmio i on sad onaj dužan ti je ti hoćeš malo ugornju mauču zjarati onda napomeneš mu, znaš, eto, ja bi išao nešto, ne imam auta, ne znam, ima li ko da mi treba, šta će odmah se ponud, mora se ponud, <laughs> jel tako, a e, ja ću tebe voziti, a ti onda sjediš i ima. A, to su situacije, to je sad, evo ja sam ovako malo karikirao, to je slikovito <laughs> prikazao, ali to je, vi znate da to tako događa vi znate da su tu onaj ljudi to onaj tako koristi. Prenosi se od Abdullah ibn Salama radijallahu an da je rekao e, isto tako znači ako imaš ako neko kod nekog imaš neko pravo znači imaš kod nekog neko pravo u smislu dužan ti je jel tako pa ti pokloni ili onaj e, ti nudi prevoz nemoj to uzimati to je kama to je kamata to je kamata Dobro. Znači, ovo je sad zabranjeno. Osim, rekli smo, ako je to bio adet prije. Osim ako to bio adet prije, znači, tog zaduživanja i prije sticanja tog, odnosno, da se desi da ima pravo, pravo kod njega. Dobro. Zašto ovo? Zato što je davanje nekome na zajam čin dobročinstva, je tako? I ne smije biti cilj, je tako, dobit. Ako dadne na zajam sa ciljem dobiti, poništio je, znači izašao iz okvira tog dobročin, dobročinstva. To više nije dobročinstvo, nego znači to je sad traženje te, te koristi. Dobro. Ovo treba dobro, znači vod tračina ovome. E, zato što često ljudi ovo zanemaruju i ne mora biti znači da direktno on uh, priželjkuje da mu da, da će mu direktno usloviti jer ovo što smo rekli e, ovdje o čemu govorimo mi je uslovljavanje prilikom pozajemljivanja ali ne mora biti da je, samo da uslovi prilikom dobro pozajemljiti ali da mi vratiš tako i tako ne mora biti nego neće usloviti jel tako neće usloviti da ćemo i pozajmit ćemo, ali će se osjetiti kod njega nastojanje da to isko, iskoristi. Ili priželjkivanje i očekivanje, je tako? I ti osjetiš kad čovjek nastupa prema tebi sa nekim pra, pravom, je tako? Razumijete li? Znači, ne mora to biti nigdje definisano u ugovoru da mora vratiti više. Ali ako mu je dao pozajemnicu sa ciljem da to nešto iskoristi, jer ljudi imaju različite razne ciljeve, mogu da nešto nanijete, jel tako? Pa će iskoristiti tu situaciju. Svega toga, znači, sve će to biti haram. Sve će to biti haram, pa će ovaj koji je primio pozemicu to osjetiti, pa i tako dalje. Znači, to će sve biti vidovi nekakvog pritiska, jel tako? Nego mora isključivo, onaj ko daje, pozajemljuje, mora isključivo da ima nijet šta, da pomogne. Dobročinstvo. Cilj dobročinstva. Mora biti cilj dobročinstvo, a to je približavanje Allahu subhanahu wa ta'ala i pomoći će čovjeku i opet će vratit glavninu svog ime i metka, onoliko koliko je poza, pozajmio. A, op, a i računat ćemo se, jel tako, učin dobročinstva. Dobro. Jesmo lovo završili? Jesmo. ovde sad napominjemo ovo što, što si ti onaj, pitao. Ono što je zabranjeno prilikom pozamljivanja jeste uslovljena, znači uslovljena, e, ne ne, uslovljeno e, višak, uslovljeni višak ili priželjkivani višak ono što je zabranjeno prilikom davanja pozemci, je da usloviš da ti vrati više ili da priželjkuješ i nastojiš bez uslovljavanja da ti vrati više. E to je haram. Međutim, šta nije haram? Ako nije uslovljeno i nisi priželjki, priželjkivo. Je tako? Niti si tražio bilo, znači, e, kakav, bilo šta. Ali čovjek dođe, znači, kad dođe vrijeme da vrati, vratiti ono što si mu dao i još ti kaže iz znaka kao znak neke posebne zahvalnosti jel tako i zahvali dati još preko toga više od toga je li sad to zabranjeno to nije znači niti si uslovio niti si priželjkivo to niti si na bilo kakav način to očekivo je li tako zašto se smije to i šta je dokaz da je Resul sallallahu alaihi ve sellem pozajmio, znači pozajmio kako ćemo mi prevesti ovdje devu, je li tako? Mušku. A, ne znam. A. I pozajmio, pa kad je vraćao, vratio je boljeg od onog koji je, kojeg je pozajmio, je li tako? Pa je onda rekao, hajrukum ahsanukum qada'an, najbolji od vas su oni koji najbolje vraćaju, odnosno ispunjavaju. Koji ispunjavaju na najljepši način. Je tako? Ispune ono što su pozajemljili, je tako? Onaj ispunjavaju, znači, na najljepši način. A e, to je, znači, pohvalno sa strane onoga koje pozajemio da dadne bolje. Je tako? da vrati bolje, je li tako? Pozajmi auto, vrati bolje, ne smijete, je li tako? Dobro. Allahum sta, Allahum sta. Danas je Belaj, ha? Da ti vrati ikako. Ha? <laughs> Da ti vrati ikako. Ako ti vrati pola, pa on je stvarno a, veliki dobročinitelj. <laughs> veliki dobročinitelj. Da Allah sačuva ali je to dovelo do ove situacije u kojoj se mi nalazimo, ili tako? Ovo smo govorili o onome ko, ko daje, znači zabranjeno mi uslovljavati i tako dalje, međutim ako mu ovaj vrati više ne smeta. E šta je sad s ovim koji je pozajmio? Njemu je obaveza i mora da nastoji da se trudi, je tako, da vrati u, e, da vrati ono što je pozajmio u roku. U roku, bez ikakvog odgađanja bez ikakvog odgađanja ili izbjegavanja ili izbjegavanja osim ako se desi znači da desi mu se nešto pa nije u mogućnosti ne može vratiti to je razumljivo to je razumljivo pa onaj zašto zato što je njemu učinjeno dobročinstvo i ona dobročinstvo treba da uzvrati čime šavarom jel nije to nije od edeba nikakvog jel tako da dobročinstvo se uvijek uzvraća dobročinstvom, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže za dženetli, je tako, kad uđu u džennet i kad tamo budu imali dva izvora, je tako, i kad tamo budu imali ovaj svakakvog voća i kad tamo dođu do hurija koje nisu dotakle ni džini ni ljudi, pa tako u suri Ar-Rahman, pa kaže šta, hel džezeul ihsani illel ihsan. A da li se za dobročinstvo nagrađuje ičim očim? čim? osim dobročinstva. Je tako? Pa za dobročinstvo njihovo na dunjalku Allah subhanahu wa ta'ala im je odjednom sve to pru, pružio. Dobro. Alikum salam ratulam. Zbog toga što su a, zbog toga što su ljudi znači olako pristupaju ovim stvarima, došlo je do toga da se je tako a, raširio raširio taj pokuđeni negativni, sramni ahlak, jel tako? Da se ne gleda na dugovinicu, da se nastoji, da se vrati na vrijeme, u rokovi i tako dalje. To je dovelo do toga da mnogi ljudi, jel tako, sad i kad jesu u mogućnosti da pozajme, ne, neće to da uradi. Jel tako? Čak i onaj koji je mogućnosti da pozajmi, ne može da nađe toga kom je, kom je da učini dobročinstvo. Jel' tako? Otišlo je povjerenje. Otišlo je povjerenje. I sad, i kad bi on htio da učini dobročinstvo, i on je voljan možda, ali kome je da čini dobročinstvo? Tako, ne može da nađe onoga kome će pozajem i da mu vrati. Zbog takvih pojava sad i onaj ko bi vratio, jel tako, kad dođe u situaciju da mu treba da pozajmi, ne može pozajmiti. Sve nas to skupa dovodi u kakvu situaciju? da će a, takozvani mučenjaci morati izdavati fetve o dozvoljenosti jel tako, pozajemljivanja sa banaka, jer su vidjeli znači nema, jel tako, i došlo je do toga, jel tako, dozvoljeno ti je unuždi za stan, šta ćeš nema, šta jest, za to, za ono i tako dalje, razumijete, brać, zašto je došlo do toga, zbog našeg pona, ponašanja. A da li je hel jaza ul ihsan ila al ihsan? A da li je za dobročinstvo nagrada išta osim dobročinstvo? Odnosno, jedno drugo pravilo kaže učenjaci el jaza u min jinsi al amal. Nagrada je naspram dje djela. Odnosno, nagrada ovdje nećemo reći nagrada, nego isplata je prema dje dijelu odnosno još precizni prijevod, isplata će biti u onome u čemu si zaradio. Je tako? Pa ako si zaradio u zlatu, u zlatu ti se isplaće, je tako? Je tako? A ako si ti svojim ponašanjem zaradio, je tako, nepovjerenje, onda će u tome Allah subhanahu wa ta'ala dat kaznu, pa se neće moći poze, pozajmiti, je tako? <laughs> Kad nestane toga, onda ne možeš ni pozajmiti ko je to napravio tu atmosferu mi svojim ru mi svojim rukama i tako Allah kažnjava al tako danas to što ne možeš ni od kog pozajmiti to to je Allahova kazna mi napravili svojim rukama mi napravili svojim rukama da Allah subhanahu taala popravi naše stanje dobro ima li kakvi pitanja vezano za davanje ove poznice reci mali ograničenje povodom <clears throat> namjene pozemice. Jer nije isto po mišljenju ako neko po zemlji da se prehrani, da plati stan i ono, iako po zemlji za nešto drugo što je recimo da kupi, da kupi auto. Ima li tu neki ograničenja? E. Allah najbolje zna, znači evo da kupi auto, pa i to je možda nečija potreba, je tako? dokle god je pozajemnica za, za neku potrebu, to je dobročin, dobročinstvo je da, da mu pozajmiš. dužan da pita? Neko Osim u slučaju, znači, da posumnjaš da će koristiti za nešto što je haram. Je li tako? Onda da pitaš. Ali to je već, znači, nema povjerenja dok ne znaš, <laughs> je li tako? I nisi siguran da neće trošiti na, u, u halal stvari. Jesi tako? Ne, neće nećemo se družiti sa tako. tako. Ali ako je sve, sve dok je u pitanju neka potreba, znači od dobročinstva da mu se pozajmi, je li tako? A onaj ko, ko nema, znači, stida i pozajmio bi za neki svoj luksuz, Allah najbolje zna, on je već poznat, je li tako? Ima ljudi, znači, pozajmio bi on za neki svoj luksuz, nešto mu naumpalo, hoće malo da prošeta do Amerike, a, pozajem i hoću malo da hoda po svijetu. A, jest, znači, razumijete? Ne vodi brigu, Jest, znači to već bude poznato. To već bude poznato. I da znate, znači što se tiče trgovine i ženitbe, vađib ti je, a kad imaš s nekim gorko iskustvo i neko te pita za njega, vađib ti je da posvjedočiš onako kako jeste. To ti je, jeste da kažeš da ne vraća na vrijeme, da si ti imao tako iskustvo sa njim, da, jel tako? Ha? Vađi bi da kažeš. Jeste, zašto je vađi? Zato, jeste, ako te pita, Jer dok te ne pita, ne možeš sad ići ti po svijetu i hodat taj, taj, I taki je i tak, znaš, znači onda ti svjedočiš, a niko od tebe ne traži svjedočenje. To je krajnost druga, je tako? Da ti sad ideš, hodaš po svijetu i među ljudima hljagaš nekoga. To nije od edeba muslimana, ali neko te pita, kaže, hoću da udam za toga i toga, je tako? Ili hoću da oženim od toga i toga, a ti znaš situaciju, je tako?

Eh, da ti prevedem kako sam ja shvatio tebe. Znači, ti kupiš zajedno sa njima. Kup, dio ti plaćaš, a dio oni. I kad kupite zajedno, je tako, onda oni tebi prodaju svoj dio po nekoj njihovoj cijeni. I ti svjesno ulažiš sa njima tako, je tako, u taj, sa namjerom i međusobnim prijašnjim dogovorom da ćeš od njih to ku, to je hile židovski posao. Šta znači hile? Izmicavus, ili tako? To je... Aha, prevara. Da prevarimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Da pobjegnemo, da dođemo, ostvarimo svi svoje ciljeve, a nismo kofol učinili i zapali u har, haram i nije kamat. Ja tako to doživljam. Za, samo zbog ovog, da, da ja i ti sad kupujemo zajedno kuću. I sutra ja kupim od tebe tvoj dio i ti mi prodaš skuplje. Nema nikakve smetnje. Ali da sjedemo i kažemo, slušaj, kupit ćemo, a onda ćeš ti men onaj prodat i... Samo nema to smisla. On to ne ide tako. E ti da imaš para ti bi sam kupio. Ima smisla pobjegli su. Jeste, Sam, vidi. Daju, Samo ti ti znaš zašto? Znaš, ima smisla za njih, te kako ima smisla? Njih, ne, ne mogu ti pozajmit pa da traže više, jer je to, to od očita kamata. Nego ćemo, šta, naći caku, jel tako? Naćemo caku. Ne ide tako. Ti ne ideš da uzmeš pola para, to ne ide. Ja sam naš objekat ku, košta zgrada 50.000, imam 25, dajte mi 25. Pa on kaže, evo mi ćemo uložiti, pa ti kupi od nas to tako ni ne rade. Nego ti tražiš kod njih 25.000 zajem, on ti kaže mi ćemo da kupimo tu taj objekat, jesi onda ti to od naš kupuješ. To ti je, to nije... Dva puta ti. Ne, nego ti oni kažu taj objekat ćemo mi uzeti i ti ga postoje kupi ako hoćeš od nas. Razumiješ? Ako ti to čini, to nije tako, jer ovo što on kaže to je bilo da se mi udružimo u kupovinu i onda je hila a ti s dogovorom da ćeš od nas nakon ne, toga kupiti. On iz iskustva ja, govori. Znači, iskustva, znači koja je najbolja, koja je kupala sedmi. Znači on kaže, primjer, oni učestvuju u kupovni sedmi. Znači da kupi. Ali pazi, uče, šta je uložio taj? koji učestvuje. Bank uloži pare, šta si ti uloži? Na primjer, hoće da kupiš neki. To nije učestvovanje, aj. Ti si od banka uzeo sve pare. A to od kamo uzeo? Pa to nije učestvovanje. Al kažem ja, i onda oni na primjer to nije, na primjer Samo ko je čitao. Određen taj dio pojena, onda mi još dodaju njemu, na primjer, to što on učestvuje sa njim, napad, na primjer, što... Ovo što su prije znači, radili, znači, ja, ovo što, o čemu on govori, to je isto onaj, isto onaj, na neki način, ali ikom se nam, vješto, vješto izbjegavanje, onaj, ali Do, zapadaju drugu zabranu, znači prodaju ono što nije njihovo praktično, zato što se prije dogovore da će, da će mu prodati i dogovore napravi ja mislim nekakav predugovor ili tako nešto, Allah najbolje zna. Dobro. Ali oni imaju, znači on posjeduje sad robu i ti, tvoje trgovine je s tvoje strane ispravna, sa njegove neispravna. Sa njegove neispravna, to je to. Jest. Zato to nije više kamata, njemu neispravna trgovina, tebi ispravna. Ja. I ti nisi donji. Hila. Hila, Hila je. Hila je. Dobro. Nije on to ne radi. Kaže, mi ćeš hodati okolice. Ako znaš, na primjer, da Admir hoće da posudi pare nekome od mene od mene a ja a, a taj Admir isti neće mi vratiti pare jer imaš čuo se za iskustvo drugi koji Jes, da te nasihat im, da te nasihat. Jes, jes, jes. Iako te ja ne pitam. Jes, i kad te ne pitam. Tako kad vidiš očito da će to biti, da nasihatiš. Edino nasiha. Vjera je iskren odnos. Znači imaš iskren odnos prema muslimanu. I tako. to sa mjerom, jel? Sa mjerom. Znači ovo upozoravanje sa mjerom. Onako kako jest. Pa ja mislim, znači, ne, da, nešto. ne da sad ka pretjera, jest. Nego da kaže što jest. Halali ovaj brat se prije, ja. Kupovanje robije na odbru, to su se Onda malo diguje cijenu, zato što je... Ono- e, mi smo govorili na odgodi, rekli smo da je to dozvoljeno. Ja. Rekli smo, znači, kad se plaća na odgodu, u ratama i na odgod znači da da je u tom jest ne znači nego da bude druga cijena na odgodu. Znači za keš je jedna cijena, na odgodu je druga. Formirana cijena za okružena. Za okružena cijena. Jest. Znači čim preuzmeš i to je od šartova da bi ta trgovina bila ispravna. Da odma prijeđe u tvoje vlasništvo. A nekad Ne. Jer on onda baš tebe izrabljuje, jel tako? Ima sigurno kupca, sve dok ne sta <laughs> desnicu. Ima robu sigurno. Jest, isporučeno, jest. Pa ovaj Jest, da Allah pomogu. Dobro. E, rekli smo, znači, zalog. Jel tako? Zalog je, znači, ovdje misli se na, e, kako bi rekli, potvrđivanje, duga ili osiguravanje duga e, imovinom iz koje se taj dug može vratiti kad se proda. Je tako? Između nas je neka trgovina. Ja sam nešto kupio, nisam isplatio, je tako? Ali imam nešto drugo, ili sam pozajmio, baš kad govorimo o pozajmici, pozajmio sam, je tako? I ostavljam kod tebe nešto od druge vrste imovine. Jel' tako? Kao zalog, kao garanciju da će ti dug vra, vratiti. Ukoliko ne dođe do vraćanja duga, ti možeš to prodati i odatle vratiti sebi, uzeti sebi, znači, ono što je, što je onaj količinu ili visinu duga. Vratiti se. Hm, hipoteka, ili tako se zove. E, eh, Dobro, to je znači da jednostavno e, neka vrsta imovine bude e, kao ne. garancija du, vraćanja duga, je li tako? Kao posebna potvrda ili garancija vraćanja duga. Ono, to je dozvoljeno i po Kur'anu i po Sunnetu i u Iđmao, znači konsenzusu svih islamskih učenja kada je to dozvoljeno. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže šta? وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا ako budete na putu nakon ajeta o, o dugu, mm. jel tako, da se dug zapiše, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako budete na putu i ne nađete nikoga da zapišeš. Zašto je ovo pisanje? Znači, potvrđivanje tog duga, ostavljanje, znači, dok, dokumenta, dokumenta potvrde garancije, znači, tog duga, jel tako? Ako budete na putu i ne nađete onoga ko će zapisati, onda preuzeti preuzete i zalog ili kako onaj e, kažete vi ovo u sa, savremenoj ovoj terminologiji je tako da se preuzme tu hipoteka ta ono je sa ovom ajetu i ovi znači svjedoci da se i oni da, da im se nešto da da se nagrade yes. znači, to je nema neke posebne, nego da se dadne njima nešto, da se Jest. njima ošteti u tom smislu. E, znači da im se, nije to, znači definisano plaćanje, nego eto da im se dadne nešto. Da se A ne nas ne se šta. Ako je veća količina, sad ti nađe tvoj braće nešta mala količina. <laughs> Evo, nešto šta je da. Dobro. U suštini, u suštini svaki put kad dođe do tra, e, translacije, znači imovini, bilo trgovinom, bilo nasljedstvom, je tako? Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava čemu? Da tom prilikom, znači, udje, udjelimo. Je tako? Kome? Onome koji se zadesio to i svjedočio to. Jer to je baš potpuno, znači, baš kako Allah subhanahu wa ta'ala nas poznaje, tako i propisao. Znači, malo na neki način, onaj, uh, ubijanje ili da bi u korijenu e, sasjeko bilo kakav sebeb čega? Zavist. Zamisli sad, na primjer, prisustvuješ nekoj trgovini, pade milion. Ha. I sad ti vidiš kako tu ovaj, znaš, o, na primjer, je tako? Ovaj, koliko će, on će na taj milion još tri, je tako? okrenuti se tako i znači ono insan da mu ne bi prišao šeitan, ovaj dadne hedi, jel tako? A ti onda doviš za njega, maša. <laughs> Drago ti što je on. <laughs> Doviš da on zaradi još 10 miliona, jel tako? Pa ti drago. A? Insan je takvi, subhanallah. Često ćeš prepoznat, znači, ponašanje i svijest odrasli ljudi kroz djecu jer odrasli ljudi nisi ništa drugo nego odrasla djeca. S tim što odrastao čovjek šta zna da pri prikrije to, sramota ga, <laughs> znaš. A djece ono iskreno, ono, <laughs> hoće čokoladu i šta, njega briga se. <laughs> Subhanallah, ilan. Zaista insan slab. Ha? I... I gospodar most. Požu e, da pohlepa se ja. Dobro. Dobro. Znači, e, to davanje tog, te hipoteke i zaloga je dozvoljeno je Resul sallallahu alaihi sallam preselio, a njegovi štitovi su bili kod drugih ljudi kao za zalog, je tako? I učenjaci se svi složili. Znači, ovo prvo gore Kur'an da je dozvoljeno, iz sunneta vidimo da je dozvoljeno i svi učenjaci se složili, je tako? S tim što učenjaci kažu da nije ovo slučaj da je to dozvoljeno samo na putu i kad ne nađeš ovoga ko će zapisati, nego da je dozvoljeno općenito. Ali je zbog toga što je prethodni ajed govorio o pisanju, jel tako i govori se o pisanju, spomenuto u tom kontekstu, jel tako da ako nema ništa drugo da onda na putu može za zalog, jel tako? Što ne znači da ne može kad nisu putni, kad nisu putnici. Dobro. Dobro svakako da u tome ima velike mudrosti da je Allah Spano Tara to dozvolio, jer je to milost prema ljudima često, ali tako ti imaš neku vrstu imovine. Da je prodaš, neće ljudi da kupe, jel tako? Ne treba im. Da pozajemniš, treba nečim tu potvrditi, ima za ima zalog, ima zalog, znači to je i jednostavno izlazi olakšenje, i milost Allahova subhanahu wa ta'ala prema, prema ljudima da je to dozvoljeno. Da bi taj zalog, znači ta hipoteka, da bi bila znači ispravna, mora se naravno poznavati znači njena vrijednost, njeno svojstvo, opis, kako to izgleda, šta je to i tako dalje. Isto tako onaj ko daje zalog treba da bude od onih koji smiju raspolagati sa tim za zalogom normalno. Zašto? Zato što je ovo poslo, poslovanja, ne možeš tuđe u kravu izvesti, kažeš evo ti to nek ti bude zalog, tako. A, i tuđe je stado ili nešto drugo. Tako, ne nego, ono što je tvoj sa čim ti smiješ raspolagati, ili tako. Isto tako dozvoljeno je da čovjek dadne od svog imetka kao hipoteku za tuđi dug. Jel tako? Ja sad hoću da pozajem, ja nemam ništa da dadnem za hipoteku, ništa nemam go i bos, jel tako? Ti nemaš da mi pozajmiš, ali imaš nekog drugog imetka, pa ćeš reći šta, evo moje auto kao, jel tako, zalog i garancija, pozajmimo ako imaš, jel tako? To je isto tako dozvo, dozvo, da, da, da, da dadneš dio svog imetka za dug drugoga, jel tako? Isto tako od šartova, znači da bi taj zalog bio ispravan, jeste da a, ono što se daje kao zalog da bude od imovine koju je ispravno i dozvoljeno proda prodati. Je li tako? <laughs> da ne bude pas. Neki. A, kažeš, jes, to ono vrijedi, ali to nije džajz prodavati. Je li tako? Znači, na to se misli. Da ne bude od neče, neke imovine koja se ne smatra u šarijetu imovinu. Je li tako? Dođe neko i kaže, imam ja u podrumu a, E, buradi starog vina, a, da će ja to tebu zalog. Mališ, to nije imovina. Tako. A, nije dozvoljeno prodavati. Gitaru jest. Ili veliki onaj synthesizer, jel tako? <laughs> to možemo samo pohlupati. Ne smijemo ni prodati, ni koristiti, ni držati, ništa. Samo smijemo nasmeći baciti. I to ne smijemo čitavu. Nego mora slomiti i baciti nasmeći. Dobro. E, dobar ste primjer naveli. Idemo dalje. Znači, od stvari da bi taj zalog ipoteka bili ispravni, da se spomene, znači, u ugovoru, odnosno, može biti i neposredno nakon ugovora, je li tako? Neposredno nakon <clears throat> ugovora. Dobro. E sad objašnjenje, znači, taj zalog, on je obavezan sa strane onoga ko ko daje, jel tako? On kad dadne to, za njega je to obavezu, obavezujući, jel tako? A onoga ko uzme taj zalog, za njega taj ugovor nije obave, obavezujući. Šta to znači? Može da vrati taj zalog kad god ho, kad god hoće. Zašto? Zato što je to njegovo pravo, pravo radi se o njegovom pravu i to je garancija za njegovo, njegovo pravo. Pa mu nije obavezan taj ugovor, ugovor, jer ti svog prava možeš da se odrekneš ako hoćeš ili da se odrekneš neke garancije za to neko svoje pravo. Ne moraš garantovati. Je tako? Jeste razumili, braći? Zalog nije, nije ovaj, obavezujući ili ugovor nije obavezujući. Zalog. Znači, onaj ugovor tamo jest obavezujući. Ali u tom ugovoru samo segment tog zaloga, zaloga je obavezujući za onoga ko daje od svog imetka nešto za... za, za, za. Toga je dobio. Jest, jer na osnovu toga je dobio. I ne može on sutra doći reći, ja ono što sam dao za zalog, men to sad treba. Ne može. Za njega je obavezujući. Mora stojati dok ne istekne, dok se ne vrati dug, jel tako? Međutim, nije obavezujući za onoga koji je uzeo. Može da vrati prije, prije i da odustane od toga, jel tako? Dobro. Isto tako dozvoljeno je da se dadne za zalog uh, znači procenat nečega što ti posjediješ u nečemu sa nekim drugim. Je li tako? Zašto je dozvoljeno? Zato što se taj procenat može proda, prodati i odatle vratiti dug. Na primjer, zalažem vlasnici, suvlasnici trojca četvrca neke kuće, je li tako? E ti zalažeš za, za neku onaj pozajemicu svoj udio u toj kući. Jeste razumio? Eto, to je, znači dozvoljeno je i tako. Isto tako dozvoljeno je zadržati za zalog robu koju si prodao. Robu koju si prodao, dozvoljeno je znači e, dozvoljeno je da je zadrži dok ne napla dok ne naplati. Ako je, na primjer, dogovorili smo se sad, prodao si auto, dogovore da ti plati odmah, ali on ti ne plati odmah, je tako? I on hop, pođe i zaključ ti kažeš, kad platiš, je tako? Da zadržiš kao zalog, znači dok ne isplati, dok ne isplati, tako kako je, kako je dogovoreno. Dobro. Nijedan od dvojice. Znači, ni onaj koji je dao zalog, ni onaj koji je uzeo zalog, ne mogu raspolagati sa tim zalogom odvojeno bez drugog. Bez, bez drugog. Jel' tako? Ovaj koji je dao zalog, normalno. Jel' tako? Ali i ovaj koji je uzeo, ne može, jer nije njegova imo. Nije to njegov. To je samo zalog, jel' tako? To je samo hipoteka. Ne može raspolagati sa imovinom tuđom. Ne može sa tuđom. Nego, da se dogovori, onda, onda bi moglo, znači što se tiče korištenja tog zaloga, što se tiče korištenja tog zaloga, dok traje njegovo zalaganje, znači da ga koristi, e, to će biti prema, prema dogovoru, je tako? Prema dogovoru. Ako se dogovore da taj zalog, na primjer, kao što smo spomenuli, kuća, dogovore se da je iznajme pod kiriju, je tako? Ne smijeta ili da se koristi na neki drugi način, isto tako prema dogovoru ne smeta. Ako je to, na primjer, neka mašina da se koristi umeđu vremenu, iako je ona sama kao mašina zalog da se sa njom radi, da neko nešto sa njom proizvodi, tako, to prema dogovoru neće, neće smetati. Ako e, se ne do, dogovore, znači, e, tako, onda ostaće, znači, ta stvar jednostavno zaleđena osnova. Jest, ova zaleđena osnova neće biti nikak, nikome nikakve koristi, od, od nje neće imati dok se ne vrati du, dug. Ne može, znači, upotrebljavati. Ne može, jest. Ako se ne dogovori tako. Dobro. Isto tako, mora se omogućiti onome koji je dao zalog da ima pristup tom zalogu i da radi sa njim ono što mu koristi, što mu je potrebno za održavanje ako je to neki voćnjak, mora mu se omogućiti da uđe u voćnjak, da, ga, da se brine o njemu, da ga podreže, da onaj ga pripremi za oprašivanje, da ga prska, da ga jel tako, obrađuje, da razumite, održava. E, tako. Ako se radi o, na primjer, stoci, isto tako da je, može da priđe do nje, da je hrani i tako dalje, da se brine za nju. Osim u slučaju ako bi se dogovorili, znači da uh, se o njoj brine onaj koji je uzeo to kao zalog. Je tako? Onda onaj ko se brine o, to, o tome, je tako? Ako se radi o stoci, onaj ko hrani tu stoku može da je koristi, znači ako je životinja koja se muze ili da je koristi kao ovaj tegleću stoku kako se za to koristi. Ili da jaše ako se koristi za jahanje. E, eh, to je znači što se tiče toga sve što se desi od prihoda u samom tom zalogu, koje je spojeno sa samim zalogom, kao životinja da udeblja i naraste, je tako? Ostaje sa zalogom, je tako? I vlasništvo je onoga čije je to. Međutim, i tako isto rasplut kao prihod koji je odvojen od samog zaloga, isto ide uz uz zalog, isto ide uz uz zalog. Je tako? Zato što se i ono može prodati, iskoristiti i biti zalog za vraćanje, vraćanje duga. Dobro. Ima dosta drugih situacija. Naprimjer, sve što se desi od dobitka na tom zalogu ostaje sa njim i ide uz njega. Pa kažu, na primjer, da bude zalog neki rob. Je tako? a onda u vremenu dok je on, dok je on jel tako, kao zalog, neko ga povrijedi. Jel tako? Povrijedi tog roba. Svaka povreda koja se nanese robu umanjuje njegovu vrijednost, jel tako? Onda se procijeni ta povreda i koliko je onaj a, procenat invalidnosti. A, koliko je to umanjilo njegovu cijenu i onda onaj koji je to uradio mora da pla da plati. E sad i to što plati ostaje sa njim kao zalog. Jer je znači vrijednost koja je ostala uz njega i došla sa sa njim. Dobro. E, rekli smo prije znači da je svo održavanje na onome koje je dao taj koji je dao taj zalog od Ebu Hureyri radijallahu anhu da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao nije dozvoljeno odvojiti zalog od on njenog vlasnika, je tako? On ima znači uh, on snosi odgovornost za njega, je tako? On je vlasnik njegove dobiti i štetovanja, je tako? Znači jednostavno sve je njegov. On se zato brine. Dozvoljeno da se dogovore da da ko što smo malo prije rekli, da onaj koji uzeo to za zalog, da se on brini, ali da onda ko koristi, da onda koristi, na primjer, mlijeko ili jahanje i tako dalje. Allahu akvar, Allahu akvar. Allahu akvar. Nije dozvoljeno čovjek da pozdravim se u 对对对，对。 Ne, ne, ne. Dobro, ne. Ovo pitanje, znači, da li je dozvoljeno da pozajem i da, da bi udjelio, jel tako? Ja. Allah najbolje znači, znači nema smetnje, jel tako? Nema smetnje ukoliko je Znači tu sa tim nijetom ne ima smjenja. Čini dobročinjstvo. Kao što je Ebu Talha rekao je tako. A kad je Rasul Salari se nam zastao, ali tako dužniku nije htjeo klanjati dženazu, preuzeo dug njegov. To je kao da preuzmiš nečiji dug, ili tako. Poznaješ pa dadneš njemu da on. Allah najbolje zna. Dobro, imam još dvije, tri rečence. Kaže, ako propadne dio tog zaloga, je tako? Onda će zalog ostati ono što ostane od njega, je tako? Što ne propadne, što, što se ne uništi, je tako? Isto tako nije dozvoljeno uzimati neke dijelove sa zaloga sve dok se ne vrati cijeli du, dug, je tako? Založi auto, a, jedan dan dođe, skine felge, drugi dan čupa tamo CD player treći dan. Ne. <laughs> Ništa od toga. Znači, ne može tako. Ne, ne skidaju se, znači. Jest. Ništa se ne skida dok se ne vrati dug. Kad dođe vrijeme da se vrati dug, mora ga vratiti i isplatiti kao i dug bez zaloga, jel tako? Ukoliko to se ne desi, jel tako, onda kad je ga uhapsi, jel tako, a, i primora ga da vrati, ako neće, onda kad je traži od njega da proda taj zalog, ako neće, onda ka, sam kadija proda njegov zalog i vrati dug. Ako bude skuplji, vrati mu ono što je njegovo, je li tako? Ha? Ako nema kadije, onda napravimo, znači, šur. Ha? Sjedimo i pozovemo i kažemo, brate moj, moraš ti ovo riješiti, ne ide to tako. Dobro. Ali ako bi se samo dvica tako nagodili, može li onaj koji je prihvatio to katalog da zadrži da proda? Je. Yeah. Obaveza da mu vrati više. Jest. Jest. Ali kom se Jer sve što bi uzeo preko toga uzima bez ikakvog prava, je tako? Ja. E. Dobro. Eto, to je otprilike. Onaj, e, kad da pod hipoteku, može čovjek, znači, namjerno da da pod hipoteku, u smislu da ostane da mu je protiv. Jer ljudi na primjer rade kuću, pa vrijednost neće. Na primjer radi, da, uđe pod hipoteku, zna da će neće da vrati pare, razumiješ, nego samo uzme pare, isto kod je protiv. Ne, nije dozvoljeno. Znači, bit će na kraju sve će izgledati ispravno, ili tako? Ovo ovaj ali... je zadovoljan zato što je prihvatio hipoteku u kuću, jest. ovo ovaj je zadovoljan zato što je uzao pare... Sve izgleda, jest, ali ako je on to u suštini imao namjer, ili tako? A? onda sigurno je to onaj njemu je grije njemu je grije ali ugovor sav sav ugovor izgleda ispravno tako nema ništa u njemu što nedostaje to nikad onu vrijednost na znači, primjer ti da si znao da se da padnu ti da si znao da se da padnu nekretnine da si jednostavno u toku ima ljudi koji ne znaju da će biti početi poteku vrijednost kuće koja će biti za 10 dana ne ti znaš zadovoljan s tom cijenom, ne znaš da je znači, on to je pa što ti je to za ja dajem Jednostavno to bi bila prevara, je li tako? E. Ja sam ono dao